لكم يا رفاقي بنفس احترام كذا في فؤادي رؤى لا تغيب لكم يا رفاقي بنفس احترام كذا في فؤادي رؤى لا Da insan dobije تغيب Allahu Đelešanu između ostaloga milost, da mu se Allah Azza wa Đele smiluje, da njegova dođena dova ona da bude primjena, jeste da stalno čini istilfar. Stalno. Stalno da Allah Azza wa Đele moli da mu oprosti za grijeh koji je učinio u svome životu. Dokaz tome jeste dokaz gdje kaže Nuh alaih salam, kako navodi u Kur'anu, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا Pa sam, kaže, govorio svome narodu, narodu koji je činio šta? Širk. Kufar. Svaki dan činili kufar. Pa sam, kaže, govorio, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا tražite oprost od Allaha Đelešanu, on je zaista onaj koji sve prašta. Neko i mnogo prašta, sve prašta. Nema grijeha kojeg Allah ne može da oprosti i neće da oprosti robu svome kad se pokaje. Nema grijeha. Da si pobio čitav dunjaluk, zatim zatražiš oprosta iskred od Allaha Đelešanu, oprašta. Da si učinio kufr, Allah oprašta. yursili sema alaikum midrara. I on će vam, ako budete tražili oprosta i pokajali sa Allahu Đelešanu, slat stalno da vam pada kiša. Stalno. Ovdje Allah Đelešanu navodi, <laughs> kad yursili sema ali i kad je slaće vam oblake, odnosno koji kod se imaju šta? Plodnu i rodnu kišu. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ I pomoće vas sa imetkom i sa sinovima. وَيَجَعَ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَعَ لَكُمْ أَنْهَارًا I da će vam da imate na dunjaluku džennete. Vrtove razne kakve hoćeš, venhara i rijeka koji nikad presušit neće. Ja sam bio u Damasku, braćo moja draga. Prije četiri godine. Čitao sam tefsir od El Arabija, čuvenog malekijskog učenjaka, mu fesir je između, u Kur'anu. Između ostalog, kada on tamo opisuje, ovaj, Damast je opisivao. I kaže, došao sam u Damask. I u njemu sam, kaže, zatekao devet rijeka. Devet rijeka. Teku kroz Damask. Sa, I ljudi su, kaže, kanalima sprovali do džamija, do kuća, kaže, čak sam gledao da onaj dol naruči, daj mi pošalji hrane, on njemu stavi na nešto, kaže, pošalje potokom, on dole uzmi. Ja sam bio braću u Damasku kad nema nijedne rijeke. Sve je presušeno. Samo kanizacija teče onim riječnim kortima danas. Bereket je otišao. Zbog čega? Zbog grijeha. Zato ovdje kaže se, tražite oprost od Allaha Đelešanu, Allaha Đelešanu, šta? Oprostiti i slaće vam šta? Bereket u kiši. I pomoći vas sa imecima i sinovima. I da će da uživate u vrtovima rijekama. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة